Եթերում օրացույցն է։ Այսօր նոյեմբերի 3-ն է, տարվա 307-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1493 թվականին Քրիստոֆոր Կոլումբոսն առաջին անգամ տեսնում է Դոմինիկա կղզին։ 1592 թվականին Մեքսիկայում հիմնադրվեց Սան Լուիս Պոթոսի քաղաքը։ 1783 թվականին Լոնդոնում վերջին անգամ իրականացվում է Կախաղանահանում Ջոն Օստերի նկատմամբ։ 1906 թվականի հենց այսօրը ծովային ռադիոկապի համար սոսը դառնում է աղետած դարարող միասնական ազդանշան։ 1918 թվականի նոյեմբերի 3-ին Լեհաստանն անկախությունը հռչակում Ռուսաստանից։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում այսօրը տարբեր իրադարձություններ եղան։ 1940 թվականին բրիտանական զորքերը գրավեցին Կրետե կղզում Սուդաբեյը, 1941-ի նույն այսօրը Կիևում գերմանական օկուպացիոն զորքերն իրականացրին պայթյուններ, ավերեցին Ուսպենսկի տաճարը եւ այլ շենքեր։ 1969 թվականի այսօրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը խոստանում է դուրս բերել բոլոր ցամաքային զորամասերը հարավային Վիետնամից։ 1972 թվականի այսօրը Երևանում բացվեց Գաբրիել Սունդուկյանի հուշարձանը։ Այսօրը ծնվել են 39 թվականին հռոմեացի պոետ Լուկանոսը, 1500 թվականին իտալացի քանդակագործ Բենվենուտո Չելինին, 1887 թվականին ռուս եւ սովետական գրող Սամուել Մարշակը, 1912-ից 1914 թվականներին նա եղել է Լոնդոնի համասարանի արվեստի ֆակուլտետի ունկնդիր։ Այնուհետև ռուսական հանդեսներում տպագրվել են նրա առաջին թարգմանությունները անգլերեն պոեզիայից։ 1920 թվականին Կրասնոդարում կազմակերպել է Ռուսաստանի առաջին մակական թատրոններից մեկը, նրա համար գրել հեքիաթ պիեսներ։ 1923 թվականին լույս են տեսել բանաստեղծական առաջին ժողովածուները ամենափոքրիկների համար։ Այն տունը, որ մի օր շինեց Ջեկոն, անխելք մկնիկի հեքիաթը եւ այլն։ 1923-ից 25 թվականների Մաշակը գլխավորել է նոր Ռոբինզոն հանդեսը։ Երկար տարիներ եղել է Մանկ հրատի Լենինգրադյան խմբագրության ղեկավարը։ Մաշակը ռուսական պոեզիան հարստացրել է Ուիլյամ Շեքսպիրի, Ռոբերտ Բրնսի, Ռեդիերդ Կիպլինգի, Հովանես Թումանյանի եւ ուրիշների գործերի թարգմանություններով։ Մարշակ արձակագիր է գրակնադատ։ Նրա գործերը թարգմանված են Խորթայի միության եւ աշխարհի շատ ժողովուրդների լեզուներով, այդ թվում նաեւ հայերեն։ Պարգևատրվել է Լենինի 2 եւ այլ շքանշաններով։ Մարշակը երեխաների հետ խոսում է հասկանալի գրավիչ եւ կենդանի լեզվով, մանկական խաղի ձևով։ Այս առանձնահատկությունները բնորոշ են նրա ինչպես վաղ, այնպես էլ պատերազմական ու հետպատերազմյան շրջանի գործերի համար։ այսօրը ծնվել են 1901 թվականին ֆրանսիացի գրող եւ արվեստաբան Անդրե Մալրոն 1930 թվականին ճապոնացի աստղագետ Ցուտո Մուսեկին 1957 թվականին շվեդ դերասան Դոլֆ Լունդգրենը Արցախի պատերազմի մասնակիցներից 1973 թվականի այսօրն է ծնվել Արարատ Արստամյանը։ 1977 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի հայազգի ֆոտոլրագրող Սկաուտ Թուֆանկչյանը։ 1978 թվականին հայազգի շախմատիստ Սերգեյ Մովսիսյանը։ Այսօրը տոնում են Պանամայում, Դոմինիկայում եւ Միկրոնեզիայի դաշնային նահանգներում անկախության օրը։ Մալդիվներում այսօր հաղթանակի օրն է։ Այսօր նոյեմբերի 3-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 58 օր։